mwakoze kuba muri benshi mubandanya mukurikira radio isanganira hinami sambingimba kaze makuru tubafitiye kuri no mutaga ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abatowe n'abanyagihugu ntibatahura igituma eka mbere n'iherezo ry'ibigo bimwe bimwe byigisha imyuga ariko bigasohora abanyeshure badafise ubumenyi bukwiye mu gihe umushikiranganje ajejwe indero kuri uyu wa kabiri yariko yishura mu bibazo bashinga amateka yizeza abigisha muri ivyo bigo ko bazogirirwa amahugurwa muravyumva murano makuru abantu basanzwe batunzwe n'ubuzi bukenera umuyaga nkuba bamenyesha ko bariko barahomba cyane cyane mu ntara ya Cibitoke aho aho igice kinini c'umugwa mukuru w'iyo ntara kimaze iminsi kitagira amatara ivyo basaba n'icurongoye regidezo mu ntara ya Cibitoke ivuga ko ko ni muri makuru tubafitiye kandi na bucana yandi y'imvugiremesha uno munsi umuhinga mu bijyanye n'ubutungane bunywanisha aza kuvuga ku ngaruka zo kubuza babuza babo mu bihe by'intambara kubibuka n'akamaro ko kubibuka reka mbere aza no kuba umutumire muri ano makuru tubafitiye n'ayandi jerome hakizimana n'ijengenda yabashikirize ku bwa uruganda rwa radiyo isanganiro mu buhinga bw'ibyuma ni eriya kadogo sangwa ikaze sangwa muri sanze 우리 라디오 이상가리로 ikaze mwido ryano makuru tugiye guhera mu gisata c'indero abigisha mu bigo vyigisha imyuga bazogirirwa amahugurwa kugira ngo bashobore gusohora abanyeshure bafise ubumenyi bukwiye ninyishu y'umushikiranganje ajejwe indero kuri uyu wa kabiri ku kibazo ku bibazo by'abashinga amateka bashaka kumenya iherezo ry'ibigo bimwe bimwe vyigisha imyuga ariko bigasohora abanyeshure badafise ubuhinga bukwiye bo bakibaza ko vyoba biva ku bukene bw'abigisha François Havyarimana akaba yariko ashikiriza imbere y'inamashinga mateka integuro y'itegeko ryerekeye ingabire y'imiliyoni 180 z'amadolari y'amadolari yasinywe hagati y'u Burundi n'ikigega IDA ni nkuru tubaza Omer Nduwayo Bimwe mu bibazo byabajijwe umushikiranganje harimo ikijanye n'imyidogo y'abigisha ba kaminuza bibaza ko bagenzi babo mu mashuri yisumbuye baba barungikira abanyeshuri badafise ubumenyi buhagije cyashikirijwe n'umushinga amateka ze no bigira imana baradutumije ko wa mushikiranganje yuko abanyeshuri bahijije kaminuza basohoka badafise capacity rokizi zo kwigisha abanyeshuri kwasaba yuko mutunganya inyigisho zo kuramforosa rere capacity canke mu mu bigenza hariya mu bushikiranganje abanyeshuri ishuri basohoke bagenda gutanga icyo baronse kandi ciza kizofasha igihugu inyishu y'umushikiranganji kuri icyo kibazo yerekana ko iyo myidogo ifatiye ku gutanatana kw'inkubire kubigisha b'ingero zitandukanye z’amashuri ni ikibazo gitoroshe bamwe n'abandi baratana ko ibize muri kaminuza none abo bigisha bigisha mu mashuri yisumbuye nimba bafise ikibazo bagitewe nande abigisha muri kaminuza nta ruhara babifisemwo ugasanga abigisha mu mashuri yisumbuye bariko bavuga usanga abigisha bo muri fondamental babarungikiye abana badaciye ubwenge abo bigisha muri fondamental bo bigishijwe n'abandi ntibigishijwe n'abigisha muri poste fondamental ugasanga rero ari ikibazo kimeze nka kimwe cirigi n'inkoko umuntu bigoye kumenya icatanguye icarico ico kibazo rero turakizi nico gituma muri plan d'action y'uno mwaka twateguye perezida genero kugira ngo izo ngorane zose n'izo mutavuze ngaha dushobore kuzica hirya no hino dushobore kuzitorera umuti umushingamateka remi bigira umusase wagaruka ku kibazo cy'ibigo bimwe bimwe bitagira abanyeshuri n'ibindi bibuza abigisha aha umushikiranganje amenyesha ko uwo mugambi udafise intumbero yo gutanga akazi ku bigisha bashasha ahubwo guhugura abahasanzwe nashaka kuvuga yuko iyi proje taje kurokirita abigisha ije kongerereza ubumenyi abanyeshuri bihereye no kubigisha kugira ngo abigisha ubumenyi batanga ube koko ari ubumenyi bw'akanovera nayo ku kibazo cy'ibigo bikoresha ibyuma bisaba umuyaga nkuba ariko bigakorera aho udashika umushikiranganji yizeza ko uwo mugambi uzogera gutangura ubushikiranganji bujejwe iby'umuyaga nkuba watoreye inyishu iyo ngorane Omer Nduwayo urakenuye amalitiro arenga ijana na mirongo ibiri y'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu hamwe n'amalitiro mirongo ibiri na n'atanu yo mu bwoko bwa essence amabido mirongo umunani n'abiri hamwe n'imipira itanu yakoreshwa mu kuvoma ico gitoro nivyo vyafashwe kuri uyu wa kabiri n'igipolisi gikorera mu ntara ya Kayanza kuwitwa Yusuf Minani hamwe na Jean Marie ndiho kubgayo bose bakorera urwo rudandazwa mu micungararo y'igituro c'ibitoro aho bita kwa Kalfane mu gipolisi mu Kayanza basaba bakora urudandazwa runyuranye n'amategeko kuvavanura niyo ngendo nayo y'abanyagihugu nabo ngo boza baradoma urutoke kuri be nabo bakora urwo rudandazwa rutemewe n'amategeko kugira ngo rutuzwe Tukibandanya nano makuru mu ntara ya Cibitoke igice kinini c'umugwa mukuru w'intara ya Cibitoke kimaze iminsi ibiri kitagira amatara ivyo bikaba byavuye ku cuma bita transformateur mu gifaransa cahiye abantu basanzwe batunzwe n'ubuzibu bukenera umuyaga nkuba bamenyesha ko bariko barakora bahomba cane urongoye Regidezo mu ntara ya Cibitoke amenyesha ariko ko ariko arakora ibishoboka kugira ngo ico cuma gishobore kuboneka aho rero ku mabarabara y'icenda n'igice cibarabara ry'umu n'umunani bakaba bamaze amezi arenga abiri batagira amatara kubera ico cuma cahiye mu cibitoke Alex Ndayiragije Ico gice kinini kitagira amatara ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke kigizwe n'igice c'ibarabara ry'umunani barabara ry'indwi hasanzwe hari isoko nkuru ya Cibitoke n'iyunguriro Buseko ayo matara atanguye kubura ku munsi wa mbere inyuma y'umutaga mu gihe hariko haragwa imvura icuma bita transformateur mu gifaransa gica kirasha ubu abafise amaduka adandaza inyama n'isamaki abadandaza amata ibifungwa bihiye abafise imashini zihura ibigori ubududu n'ibindi reka bose bakoresha umuyaga nkuba mu kazi ka misi yose bamenye ko bariko abakora bahomba bagasaba ko ishyirahamwe regidezo ryotebutsa ayo matara ashobore kuboneka ubusanzwe warongoye regidezo mu ntara ya cibitoke yemeza ko ariko arakora ibishoboka byose kugira uwo muyaga nkuba ushobore kongera kuboneka ngo mu gihe waboneka ibikoresho araremesha ko ata munsi wohera uwo muyaga nkuba utabonetse aho rero ahitwa quartier social igice c'ibarabara ry'umunani barabara ry'icenda abanyagihugu baho bamaze amezi abiri arenga batagira umuyaga kuri uyu Burundi buhari duhana n'u Rwanda kuri uziro wasanzwe hakorera igisace cy'ipolisi PAF n’ikigobe, umwaka urenga ukaba uheze atamuyaga nkuba afise naho nyene kubera ibyo vyuma bita transformateur mu gifaransa byahiye. mu cibitoke Alex Ndayiragije radio isanganiro Alex Ndayiragije tugukengurukire mu gisata c'imibano ubukene burangwa muri site y'abateshejwe izabo ya kinyinya ya kabiri muri zone gatumba butuma hibonekeza ingeso mbi nk'ubuhumbu no kunywa ibiyayiramutwe bamwe mu bo twaganiriye mu baganiriye nabo n'uwo hadiye isanganiro muri iyo site bagasaba kwimugwa no guhabwa imitahe yo kwiyungunganya n'inkuru ya Ahmed Mutore ingeso mbi y'ubuhumbu indero y'abana yatitutse biri mu bihungabanya imibano y'abateshejwe izabo bo muri site ya Kinyinya ya kabiri muri zone Gatumba nkuko tubimenyeshwa na bamwe mu bayibamwo twaganiriye ugasanga nk'umumama baraje n'umugabo ari ugasanga umugabo hageze mu umugore hageze mu ijoro cyangwa umugore umugabo afite akazi ko kurara imba ari hanze bagiye basite cyangwa kuroba gukora akazi kino kenshi ni kuroba ugasanga umugabo umugore yararanye n'undi mugabo umugabo nawe yaranye n'undi mugore ufite ibintu kenshi ngaha biruzuye kubera ubuhema buregeranye ava muri iri agasimbira muri iryo kandi ikindi nacyo ugasanga turi nk'abana si isi akoraniye mu gahema kangana uko none uzoja kurara na pawa na mawa mu hema rimwe araho kuga ngaha arazi ko taxi gwa demire none uzoburayo kurya ugana kugura ko ya demire mu mubano ntoreka kuba nabi kubera nta mibano neza ihari kubera utuzu twegeranye umuntu ntiyisanzuriye mu rugo rwiwe nk'uko bikwiriye nk'uko twari tumeze urumva urashoboye kuba urgiye nk'aha naka ukabona umwana we wagiye mu kandi gahe mugasanga ngo nakayatakaje kubera zitugagwa umva nta mubano ushoboye kuhaba neza hariho nk'ibiyoga hasangana umwana muto aranywa ibiyoga mu myaka arimo ukabona ko ibyo biyoga bitakwiriye kumurengera ukabona mu ibarabara reka agenda kwegana akwegana nabi akwegana nabi niyo ugize ngo umuhanure uri umuntu umubonye ku nzira ati ibi bintu urumva akakuduma ko akagukurira imbere abagore kenshi barahemukira abagabo mu masite hari n'abo kubona umenga bagomba kwica abagabo ego n'abagabo karahaza ariko urumva si cyane akenshi ugasaba gusanga ububakanye n'umugore mwamara kwira muri site bivanye na bya bintu by'uturonkoronko hacabura kumenga ntacumaze amaze kuronka utundi tuntu tw'abandi bagabo bari pembeni ukuronswa imitahe yo kwiyungunganya nicyo kindi kintu abo bateshejwe izabo basaba urakoze Armel Mutore abanyagihugu bafise amatongo muri kizingwe na bihara muri komine muha baridogera abaserukira ababaserukira batwarishira hamwe ryabo apegekabe ko batariko barabereka intonde zabo kugira ngo barihe eh, baronswe impapuro ndangatongo aho ni mu gihe umushikiranganji w'ibikorwa vya leta mu vyajejwe harimo inyubako yari eh, yabahaye yaba indwi zibiri kugira ngo bagire intonde zabo banyagihugu kugira ngo barihe abo banyagihugu bakemeza ko hariho agahadze bagasaba batwara iryo shirahamye gushira ahabona izo ntonde kugira ngo batunganirizwe tubakurikire iyo twari twazindutse tuje kuri randevu baduhaye nuko tuza kuraba amafishaje y'amaparasera yacu umuntu akibona akabona nimero yiwe hamakariye amafaranga badusabye kuriha ariko twaje kuva mu gitondo duhura bisa n'ibyahindutse kuba bikorera indani mu kanwa babu urinjira bakakurabira iby'iwawe hari igihe usanga bikwiye igihe usanga bidakwiye ntumenya uko urekarama ntumenya ikintu na kimwe tubona ngaha mu ishyirahamwe harimo agahadze batagomba kutwereka amafishi umuntu uwo ari we wese ako amenye ibice by'iwiwe twese dusaba twasaba yuko ubwa mbere bwo kwafisha umuntu akira ko niho byokora ko turi abantu benshi twese ngo tubona kuza turabirwa n'umuntu umwe mu biro imwe ngo bikunde byafashishwa no kumara n'umwaka bo kwafisha umuntu akiraba agiye kwiraba agaca agenda akariha hama abafise ibibazo bagatonda mu biro bakabatunganyiriza twe dusaba yuko bobishyira ku mugaragaro umuntu akibona hama akariha ibyo bice yategerezwa kuriha ego inyuma y'akaruhuko gato duca tubandanya n'ano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ni igihe cy'isaha zitandatu zirenze ko iminota mirongo itatu n'umunani muri studio za radio isanganiro tubandanye n'ano makuru imbuto z'imboga hamwe n'ibikoresho byo kuvomera ibyo ibyo bitegwa byaraduze ibiciro mu ntara ya kayanza ntibyemezwa n'ubuyobozi bw'ubulimyi n'ubworozi n'ibidukikije muri iyo ntara bamwe mu barimyi b'imboga bagatinya igabanuka ry'umwimbu umuyobozi w'ibiro mu vyo bujejwe harimo uburimyi n'ubworozi avuga ko byatewe ahanini n'ikiza cya covid cumi w'icenda agahanura ariko abarimyi kuba barakoresha ibyo bafise mu kurindira ko ibyo bikoresho bisubira kuboneka Mukayanza Patrick Nsengiyumva Abo barimyi b'imboga itomati amakaroti intore n'ibindi bo muri komine Matongo intara ya Kayanza bemeza ko ibikoresho basanzwe bakoresha mu kuvomera no mu gupompa ibiterwa byabo byaduze igiciro cyane bashikiriza ko nk'igiciro cy'irozo ari nk'akarorero cyavuye ku mafaranga ibihumbi mirongo irindwi ku bihumbi ijana n'ayarenga bamwe muri bo ndetse bavuga ko kugira bashobore kugura ivyo bikoresho barinda kubiteranira ari babiri canke barenga ibikoresho byo kuvomera byaraduze ku rugero runini cyane turiko turabiraba mu mangazini tugiye kubaza dusanga byaraduze ko nka rozwari ubwa mbere yagura yagura simire ubu igeze kuri dimire turiko turagenda ipompo yo gupompa yahora igurwa senkantimire igeze kuri ibihumbi ijana idakomeye igurwa agatereve mire ikindi cya kabiri twebwe turi abarimyi twarimo ibitunguru cyane eh, ushoboye kuronka amafaranga yo kugura nk'irozwari arayigura ariko abenshi usanga bakoresha udusafuriya bakibaza kwa nini iduka ry’ibyo biciro yoba ryavuye ku kiza ca coronavirus kuko ngo vyatangiye kuduga kuvaho aho kiziye abarimyi b'imboga b'imatongo bavuga ko bafise impungenge ko n'umwimbu ushobora kugabanuka hambavu y'iduga ry'ibiciro by’ibyo bikoresho abo bemeza kandi ko n'imbuto hamwe n'imiti bahora bakoresha mu ndimiro zabo byaduze na nyene igiciro batanga akarorero nk'ikopo y'imbuto y'ibitunguru yavuye ku mafaranga ibihumbi mirongo ibiri n'umunani ijya ku bihumbi mirongo ine na bine bakabona ko bariko barakora bahomba imiti twara dupomesha shabu twarayibuze hari nk'amadetani amaredomine amasafari hariho amadudu ibyo byose byaraduze nka dudu twara tuyigura ibihumbi bibiri n'amajana atanu tuyigura senke mire rokete twara tuyigura ibihumbi bitatu tuyigura senke mire hariho ibintu byinshi mu bintu dupomesha by'imiti amademitwate ibiki ntitukibironka biri ku rugero rurenze abarimyi tukaba tubona twananiwe n'ibintu byo kubira tubajije bamwe mu badandaza izo mbuto n'iyo miti ku isoko nkuru ya kayanza bavuga ko nabo nyine iyo baranguriye ibiciro byaduze ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo itanu n'ijana mu biro by'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu kayanza baremeza iryo duga ry'ibiciro adeline niyonsaba umuyobozi w’ibyo biro avuga ko ahanini vyatewe n'ikiza ca coronavirus ariko agasaba abarimyi kubandanya bakoresha ibyo bafise ngo mu kurindira ko ibiciro kongera kugabanuka kuva muri iyi minsi heze ya vuba turabona ko ibikoresho bakoresha mu kuvomera co kimwe n'imiti bakoresha mu gupoma ibiterwa ubunye ibiciro vyaduze bero ugasanga imwe no kuyironka biranagoranye buke buke aho rero ubajije abantu abantu bari basanzwe bayidandaza yuko baraba babigura ibyo bintu atabihari insiguro batanga bakavuga yuko ubu bitaboneka neza kubera kumbure cya ca coronavirus tuvyiheje ukabiraba birashoboka eh, kuko urazi ko e, kuva ico kiza giteye cyaratumye ibijyanye eh, n'urudanza bicumbagira ariko rero ibyo ntibyoca inkokora abarimyi twokwizera ko kumbure bigiye koroha mu minsi iri imbere nubwo biri uko bamwe muri abo barimyi bemeza ko hari abamaze kugabanya indimo za indimiro zabo abandi bakaba barahagaritse ibyo bikorwa byabo byo kurima batinya uruhombo mu kayanza patrick nsengiyumva kuba radiyo isanganiro urakoze patrick nsengiyumva umwuga wo gusudira ngo urashobora gukorwa n'abakenyezi nk'uko ukorwa n'abagabo byemezwa na Janine Kwizerimana umukenyezi wo ku kibimba muri zone na komine Muhanga intara ya Kayanza uyo mukenyezi yemeza ko uwo mwuga umubeshejeho Leonidas Habimana umunyamabanga nshingwabikorwa muri komine Muhanga aremeza ko abakenyezi n'abigeme bijukiye imyuga itandukanye kandi ko bashigikira ibikorwa byabo lidi gahimbare nk'isoko yaremye abantu baruzura rwose bakamutwenga kubera wamenga nyine ni amazi bwose ubwo umugore ngo asudira ko yari ngo ntikari umumarayi ngo akora ibyo bintu kubera bisuye umuriro baca abantu biruka muri kino gihe rero Janine Kwizera Imana avuga ko ukora uyu mwuga mu bwisanzure jewe nasanze n'ukuri ari ubwisanzure kuko mu mwuga kirazira yuko kuvuga ngo uri umukenyezi cyangwa ngo uri iki bisaba mu mvo zose yuko uri umukenyezi uvuga ko igenda ashoboye uyo mukenyezi afite imigambi yakadoda nko kuguruza ikibanza gwiwe azokoreramwo nacengira icyumviro nanje yuko noshinga atelier yiwa kanje ubu ndamaze kugura posta sude ubu naho ndiko ndarondera ngwiza ndabe yuko noronka mereze hanyuma umugambi bandanye ubakanye na Janine kwizera imana avuga ko ashimishwa n'ibyo uwo mukenyezi wakora kuko ubu abona kunguko mu rugo nikavuga kweri ubu turabona icinzi mu rugo mu ntwaro baremeza ko abakenyezi bafise uruhara ntangere na cyane cyane mu bijanye n'iterambere no mu kwijukira imyuga itandukanye kandi ngo barashigikira ibikorwa bakora ngaho tumaze gufasha mu macane cyane cyane abakenyezi bijukiye imyuga turasaba na cyane cyane ababa bafise amashantiye ko bashyira imbere ebe nabo na cyane cyane abigeme kugira nabo bashobore kuyisununura ashoboye kuronka ahantu aja kuri shantiye uyu mukenyezi ahamagara abandi bakenyezi kwijukira imyuga kuko nabo nyene ngo barashoboye vuga undemeshe Ukubuza ababuza babo mu bihe by'intambara kubibuka ngo birashobora gutuma habikwiragizwa ry’amajamba abibugwanko mu mvugire mesha y'uno munsi umuhinga mu bijanye n'ubutungane bunywanisha avuga ko kwibuka bifise akamaro kanini ngo kuko bituma abantu bakira ibikomere byo ku mitima umutumire wacu w'uno munsi ni professeur Jean Bosco Harerimana yishura ku bibazo vya Obaniyo nkuru jean bosco harerimana muri umwigisha muri kaminuza mukaba muri n'umuhinga mu bijyanye n'ubutungane bunywanisha ubutungane bw'inyuma y'intambara turabaramukije amahoro cyane ubwa mbere na mbere akamaro ko kwibuka eh, abantu bo mu mugwi kanaka bahitanywe n'amabi mu gihugu n'akahe akamaro kabyo ka mbere ni uko eh, bifasha abasigaye gukira Eh, hano mu gihugu iwacu mbere biramaze no gushika iyo iyo migigwa itagizwe itagizwe ugasanga birateye ingorane mu myaka ya mirongo icyenda mu ikambi y'abatesherezo babo yo mu gikomero mu irango harateye indwara irandagata igafata abantu bose abana abakuze hanyuma babajije abahinga mu byo kuvura indwara zo mu mutwe le neuropsychiatre bacabwira leta bati erega aba bantu indwara bagoye isi yindi ni uko babuze ababo ntibigire babashingura ntibigire baronka akanya ko kugira imihango yo kugandara no kuganduka leta rero yahise iratanga uburyo baragenda baraganduka iyo ndwara izimangana gutyo n'ubu ntiragaruka mbega rero haba hari imigwi myinshi umwe wese ugasanga uvuga uti narabuze igihe igihe narabuze igihe kiriya mbega botegereje kwibukira hamwe canke umwe wose yokuyo bitegura uko abyumva kugira uko gukira kubeho bivana n'ingene habonetse akaryo mu gihe rero ibyo bitarashika ni uburenganzira bw'imiryango kwiyungunganya uko bashoboye kugira bibuka ababo uko bavyumva ariko icari cyiza. ni uko tuja hamwe tukabibukira hamwe nibyo biheza bigafasha mu kunywanisha abantu mu kubaka igihugu cyifashe gifise abantu mbere babyerekana batanabitinya mbega ukubuza abantu kwibuka ababo byotuma haba uguteraterana canke gukwiragiza amajambo abibugwango ego iyo hagize ubutegetsi canke inzego zibuza imiryango kwibuka ababo zikabuza imigwi imwe zikarekurira abandi birashobora gutera ingorane kuko mwe n'iyo migwi ibujijwe niyo iheza ikavuga iti mbega tweho kuki ubwo abantu batubujije ntibatumwe n'abatwiciye ugasanga rero ni uko bariko barabihanahana biraheza bigatuma haba ibibazo byinshi mbere abantu bagatangura kwibaza ibibazo by'igituma babujijwe hanyuma bakibaza ibibazo bakongera bakiha inyishu mbere birashobora no gushika naho biba birebire bagashaka kubyerekana biciye mu ngimba murakoze cyane obe niyo nkuru n'umutumire wacu murakenuye nino ngaha amakuru tuba tubafitiye agarukiye mwakoze kuyategabiri yakoze iriya kadogo yamfashije mu bihinga bw'ibyuma jerome hakizimana yabashikirije ku bw'uruganda rwa radiyo isanganiro ndabikebanuye naho ubutaha